Ali žele da nastavi isti mezheb samo radi toga da odvrate od ove davi. Zato što će se i na ovoj davi mnogi prepoznati. Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo nemamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovih grešaka klonite i kogod vam dođe, jer ovi dolaze, napasni su i dolaze, i davete ovdje pobosni koga mogu da ufate ko nema dovoljno znanja pritiskom i zastrašivanjem i, i psihičkim i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zaprašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove ideje. Ako vam se takvi pojave, znajte da nose sa sobom ove dvije greške. I odmah im recite da su tu pogriješili i klonite ih se i klonite ih i čuvajte se jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim to nema ništa, ni s čim i nikakve veze ni sa čim. Rekao ovo što ste čuli, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, da nam priđe preko ružnih prostupaka i da nas uđene zovete Da nas sačuva svaki zablud, da nas učvrsti na istine, da nam poveća znanje i uputu da nam poveća iman i uput. Barek Allah fikum.